Часот на неговиот суд, тоа не беше темата од минатата сабота, тоа беше прв дел, а денеска ќе слушнеме вториот дел. И спомнавме и мината сабота дека големата борба всушност се одвива околу законот. Ако длабоко размислиме, се е околу законот, односно околу Божиот карактер. Знаеме дека Луцифер а, започнал бунт, се возгордел, сакал да биде над Бога и почнал да го клевети Бога, да го клевети Бога, значи пред целата Вселена, пред сите а, живи светови, а, дека е неправеден, дека е тиранин, дека никој не може да го држи законот, односно едноставно тој сакал едно, значи, една своја власт да воспостави. И на тој начин започнала и кампања, значи, во кое што кампања не можете да, а да не лажете, како што, знаете, денес како имате избори, па пред избори кампањи, не може кампања да помине без лаги за противникот. е факт. Така да почнал да лаже, да манипулира и криво да го представува Божиот карактер. И еве да се подсетиме само на два три стиха околу тоа кој е Луцифер, кој станал всушност после неговиот пат. Јован, 8 глава, 44 стих. Значи Евангелие по Јован 8:44. Овде Исус им се обрека на евреите кои што велеле дека Аврам е нивни татко, а тие кои си што си не те познаваме, ние на Аврам му веруваме. И тој им вели, вие потекнувате од вашиот татко гјаволот. Гјаволот е вашиот татко, всушност. И сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човек убиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Една карактеристика, значи, лажец и убиец од самиот почеток. Татко на лагата. Како да сака да им каже оваа прилика Исус, а ако бевте и Аврам е татко на верата. а <laughs> Луцифер е татко на лагата. И една друга карактеристика што е наоѓа во прво Јованово послание 3.8. Прво Јованово 3.8. Кој врши греф од гјаволот е, зашто гјаволот греши од почетокот. И кажав минатиот пат, Дека оној кој што требаше да го закрилува, да го чува Божиот закон, еден од хировимите, засомнувачи, тој го прекрши законот. Тој е грешникот од почетокот. с гревот преку него дојде во Вселената, а подосна и на земјата. Лажец, лажго, грешник. А што вели во Повторно сеја Јованово послание 14 глава 30 стих во една прилика Исус. Јован 14:30. Во разговор со учениците и во една прилика вели значи Јован 14:30 Неке зборувам уште многу со вас, зашто доаѓа кнезот на овој свет, тој нема ништо во мене. Со други зборови, јас и тој нема ништо заедничко. Ако тој е лажго, и грешник, а пазете, токму гјаволот, Луцифер се послужил со уште на почетокот, кај Адам и Ева, односно на самото небо, тврдел дека Бог е тој кој што лаже, односно тој е лажгото, лажно го представувал Бога. Потоа кај Адам и Ева вели, Бог лаже, вие нема да умрете. Че видите таа, значи, тој принцип на проекција, како што спомнавме. Исус вели овде, значи, јас и тој немаме ништо заедничко. И еве, Отвараме Исаија 53 глава 9 стих, уште самиот Исаија, значи, во она пророчка 53 глава, еве што запишал, вдахновен од Светиот Дух нормално, 53 глава Исаија 9 стих, што е запишено за Исуса, односно за Бога. Му го одредија погребението меѓу злочинците, а неговиот гроб беше при богатите. Иако не направи неправда, не сгреши, значи, ниту пак устата му изусти лага, Еве ја таа спротивност. Гјаволот е татко на лагата, тој е лажец. Тој е грешник од почетокот. Исус не сгреши. Исус не изусти никогаш лага. Или 1 Петрово 2.22. 1 Петрово послание 2.22. Во, една, во еден краток стих опишен, значи, карактерот Божи, Христов. 1 Петрово 2.22. Тој не направи греф и не се најде измама во неговата уста. Еве таа значи спротивност меѓу гјаволот, односно Луцифер и Бога. Тотално спротивни, а овој го клевети Бога дека Бог е лажец, Бог манипулира, Бог е тиранин, Бог не како да не држи во затвор, едноставно, а тој, тој ки ни дал слобода. И нормално мнозина и измамил, успеал да измами Елен Вајд, вели дури половина од ангелите, ама а, значи еден дел сепак останале со Бога, па, како што стои во Библијата, една третина. Забава една третина од ангелите, а и мноштво денеска од светот. Од секојаш ги лажи и денеска ги лажи. И сега, која е улогата на црквата Божија, посебно во ова последно време, во како што спомнав минатиот пат, одбрана на Божиот карактер. Сега, кој е кој? треба да се расчисти кој е кој, кој е лажгото. Ефесијаните трета глава. Ќе отвориме во Ефесијаните трета глава. Од осми стих читаме. На мене, че Павле вели, на мене, најмалиот од сите свети, секојаш Павле се покажува како најмал, како прв меѓу грешниците, Па и всушност тоа е одлика на еден, на еден свет човек, секојаш. На мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена оваа благодат, да им го навестувам на народите Евангелието, на неистражливото Христово богатство. И на сите да им ја расветлам во што се состои, да им расветлам во што се состои распределбата на тајната која од вечноста беше скриена во Бога, Создателот на се. Та многу различната Божја мудрост да им се сообщи сега преку црквата на началствата и на властите во небесните места. Според вечната намера која ја оствари во Христа Исуса нашиот Господ. Што е тоа што Црквата треба да им сообщи на началствата и на властите на небесните места. Кои се тие началства, власти на небесните места? За што стана озборува? За другите светови, ангелите, небесните ангели, другите светови како што нели во Јов стои таму во шестиот стих, после малку ќе читаме дело од Јов, кога се собрале синовите Божии, значи представници од сите тие планети, па дошол и нели Луцифер, како представник на планетата која што ја узурпирал, ја киднапирал, можеме да кажеме. Место Аврам, он место Адам, да биде представник, ете, Луцифер ја узурпирал земјата, па тој е представникот. Значи, црквата треба да соопшти да објави пред сите тие светови. Да го објави, како што Иисус, доека бил на земјата, го објавил Бога, Божиот карактер, така и црквата треба да го објави Божиот карактер. Кој е во суштина Бог? Тој е улогата на црквата, посебно во посебно време. Минатиот пат спомнавме, значи, не е планот на спасение само значи, целта на планот на спасението, спасението на паднатиот човечки род, туку многу пошироко. И одбрана на Божиот карактер, кој што е наклеветен, кој што се наоѓа на суд, буквално. Еве ќе читаме еден цитат од во тој поглед од патриарси и пророци. Значи, тој ви се наоѓа, чисто ако сакате да запишете, 49-та страна, значи, од македонското издание. Меѓутоа, планот на откупувањето имал една подлабока и поширока цел од колку што е спасението на човекот. Христос не дошол на земјата само за тоа жителите на овој мал свет да можат да го посматрат Божиот закон онака што треба да се посматра, туку да го прикаши и да го, да, и да го оправда Божиот карактер. И пред жителите на другите светови, и пред целата Вселена. На тоа мислил Спасителот кога пред своето распнување рекол сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде истеран надвор, И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги приличам кон себе. Видите, овој стик да, да добива пошироко значење која го има во предвид. Кои се тие кои што, кога Исус ќе биде издигнат на земјата, мислејќи нели на својата смрт, на крстот, ќе ги привлече кон себе. Не само луѓето на планетата земја, туку целата Вселена, затоа што до тогаш многу ангели, многу од небесните светови се уште се сомневали, не знаеле сепак Кој е кој, значи, дали Луцифер лаже, дали Бог е лажец? Мегуто, кога Исус ке се издегне, значи, на земјата ќе ги привлече кон себе. Едноставно ке, ке биде разоткрие на лагата на гјаволот. Христовата смрт за човековото спасение не само што го сторила небото достапно за човекот, туку пред целата вселена го оправдала карактерот на Бога и на неговиот син во нивната постапка со бунтот што го предизвикал сатанат. Таа го потврдила вечното постојање на непроменливоста на Божиот закон и ја открила природата на гревот и неговите последици. Христовата смрт. Оваа голема борба што од својот почеток се водела околу Божиот закон. Сатаната се обидува да докаже дека Бог е неправеден, дека неговиот закон е полн со недостатоци и дека интересите на Вселената бараат тој закон да се измени. Кој го тврдил ова? Сатаната. Законот треба да се измени. Сатаната очигледно има многу своји представници на оваа земја, кои што не само што тврдале дека треба да се измени, го измениле. Се дрзнале да го изменат Божиот закон, како да тој е без недостатоци, односно со недостатоци. Напаѓајќи го законот, тој всушност имал намера да го урне авторитетот на законодавецот. Последната полука мислам дека не е со тој наслов Така нешто беше, законодавецот. Само збор за законот и законодавецот, така нешто беше. Во овој судир требало да се докаже дали божествените прописи се непотполно и подложни на измени и дополнение, или се совршени и непроменливи. Со други зборови, дали му фали нешто на Бога во неговиот карактер или тој е стварно свет, како што проучававме, совршен. Видите колку е многу поширока големата борба. И црквата има клучна улога во одбрана на Божиот карактер во ово последно време. Ова што го читавме, Луцифер го тврдал на немото и ден денска го тврди, меѓутоа посебно откако Адам и Ева, односно човечкиот род ќе падне во грев, и уште нешто тврди, дека човек од веке не е способен, не може да се оправда, нема начин тој да се оправда едноставно заслужува смрт и готово. Зато што е грешник, сгрешил. И се поставува прашањето, може ли стварно човекот да го поврати Божиот лик? Може ли да биде оправдан? И како? И сега да отвориме во првата напишена книга од Библијата. Која е првата напишена книга? Книгата на Јов. Иако, нормално, е прва Мојсија, прва во Библијата, ама прва што Мојсија напишал е книгата на Јов. И видите зашто а, значи, Бог уште значи, во првата книга, во Јов, еве со која тема се бави. Значи, иако е испаѓа 18-та книга, да, по редослед од Стариот Завет, сепак е прва напишена. Која е темата во, во оваа книга? Пазите, Јов бил непорочен од почетокот до крајот, ама оно што не, му недостасувало на Јов е доволно знаење за тоа кој е Бог. Затоа кога ќе се сретне на крајот, кога ќе се видат, значи, очи во очи многу поинаку ќе ќе ќе свати кој е Бог, иако тој, значи, останал непрочен од почетокот до самиот крај, и еден куп прашања ќе му се јават после во глава, па Бог ќе му одговори. Откако ќе молчи се до тамо 35-6 глава од книгата, после ќе проговори Бог, а претходно ќе го напуштат и жената негова, и покрај тоа што ќе изгуби седели. И жената него ќе се сврти против него. Неговите пријатели ќе дојдат да го охрабрат под наводници. <laughs> Знаете, мислам, зашто э, сте ја читале книгата. Но еве, шестиот стих. Од шестиот стих ќе читаме. Која е вистинската тема за која што Јов немал поим? Зошто му се случуваат тие работи во животот? Јов требало да биде оној бил избран од Бога, оној кој што ќе одбрани честа Господова, пазите пред целата Вселена. Да покажат дека Бог има право, дека човек може да биде праведен. Еден ден дојдеа Божите синови да застанат пред Бога, а меѓу нив пристапи и сатаната, и Господ го прашува сатаната од каде дојде, овој вели од земјата. А моја е земјата, не Јас сум представник на земјата. И Господ му вели во 8 стих, и пазите, веројатно со доза на, на гордост, онака, а, му вели, дали го забележа мојот слуга Јов, на таму, на твојата територија, на твоја територија, дали го забележа моја слуга Јов, нему, никој не му е рамен на земјата. Тој е непорочен и праведен човек, се бои од Бога и се остранува од злото. Се изборува и мудар. Непорочен и праведен. А сатаната му вели на Господ, тој што знае што да каже. кјавот е мајстор манипулатор. Езар Јов се бои напразно од Бога, Зар не, не, ги, не ги загради него, неговиот дом и, не, и сиот негов имот, па затоа што ти го штитиш. И му даде и богатство и се. Значи, патем речемо, Јофе е неверојатно богат, имотен човек, а непорочен, праведен. Чудна комбинација, ама можна. Кај Господ се е можно. За, а, значи, него загради, го благослови делото на неговите раци, имотот му се умножи на земјата, ама испружија еднаш раката и допри се во се што има, ќе те проколне во лице. Значи, што, што е обидот на Луцифер овде? Да покаже дека Бог нема право. Тоа е неговата цел, цело време. Нека ти биде му, или Господ на сатаната, прави што сакаш да правиш, ама не ја креве раката, значи врз него. И во првиот дел знаеме дека буквално еден по друг се редат настанете. Значи, тоа веројатно се случува во еден ден. Јов ќе изгуби се, цела стока, цел имот, да ќе му умрат, се. Да, ете, ете го недостатокот на Јововото знаење, значи, Господ даде, да, ама Господ не зел, односто Господ дозволил само да во целата ова борба, голема борба меѓу Луцифер и Бога, да му биде одземен. Ама, 20 стих тогаш Јов стане, и расцепи облеката врз себе, ја избрчи главата и падна ничком на земјата, се поклони. Ова, мисля дека беше делот од луката. И рече, излегов, гол од мачината утрова и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ земе. Благословено, а не го проколнал Господ. Благословено да биде Господовото име. Покрај се тоа, Јов не сгреши, нито изусти некаква не, против Бога. Јов ке одбрани честа Господа. Видите колку на некој начин Бог е и зависен, под наводници ќе кажам, од нас, од самите луѓе. Ние сме тие кои што или ке одбраниме честа Господова, или пак велиме дека е лажец. Бог е лажец, Бог е тиранин. Гјаволот има право наистина законот не вреди, не, е не е во ред. И еден ден пак дојдоа Божите синови, значи веројатно отишле, па пак дошле и застанаа пред Господа и мегу нив пристапи сатаната, и тојаш Господ го праша сатаната, од кај дојдеш, нели пак тоа истото и повторно во третиот стих му вели Дали го забележа мојот слуга Јов? Пак ќе речем на твоја територија. Еве, после се што дозволи да му се стори, и вели нему никој не му е рамен на земјата истите зборови, тој е непорочен и праведен човек, се бои од Бога, се остранува од злото. Тој е уште постојан во непорочноста, па ме предизвика испразно, напразно ќе да го пропастам. Се уште е постојан и покрив сето тоа што му се случи. И сам читајќи го Јов често пати кога нас нешто ќе ни се случи и кога, кога тоа нешто е еден промил, не знам како да кажам, од она на Јов што му се случило, и, и не знам, ќе речеме, леле, Господе, зошто? Подобро да си ги затнеме устите, ја би рекол. Значи, во тие мегови, добро, вред, не е ништо страшно да праште зошто, и Јов се прашувал зошто, ама да не изустиме нешто што не треба од нашата уста, затоа што со тоа ќе го обесчестиме Бога, така не, го, не ја бранеме неговата чест, неговиот карактер. И дури во такви тешки моменти. И сатаната потоа вели кожа за кожа. Човек ќе даде се, ама доека е жив и здрав, нели? Често пати велиме, абе, ајде, кола, не знам, пари, ова, жив и здрав да бидеш, па. Тоа е најважно. Та, да? во ред. И потоа Бог и да удри гјаволот и лично на Јова. Па се појавила страшна болест, чириви таму по по целото тело. И нека ти биде, нели, вели. И деветиот стих, до, седмиот, сатаната отиде од пред Господовото лице, тој го удри ова со лути рани од стапалата до темето. Темето, знаете кај е <laughs> тука, од стапалата до темето. Значи, буквално целиот бил со лути рани. Јов зеде црепка за да се струже со неа и седне, седна во пепел. Че значи, какви тоа болови биле и да знае едноставно што да прави. И сега и уште жената му фалела едноставно да му каже се тоа и вели, тогаш неговата жена му рече зар си уште постојан во непорочноста? Видете кај го удира. Значи, гјаволот веќе ја има жената, жената е непостојана, веќе ја има неа и сега зар си уште постојан ти? После сето ова, проколни го Бога и умри. Е, точно тоа што гјаволот сака да го слушне од Јова. А Јофи одговори, брбориш како што брборат безумните жени. <laughs> Јоф е мудар. А ова се покажала сепак безумно. Што примаме, што примаме добро од Бога, зашто тогаш да не примаме зло? Во се тоа, значи во сето тоа Јов не сгреши со своите усни. Знаете, Јаков што вели оној кој што не греши со своите усни е совршен. Јов бил наистина совршен. Јов ја одбранил Господовата чест. Не, неверојатно, неверојатна е оваа книга на Јов и само ако ја имаме предвид таа голема борба, ќе сватиме <coughs> зошто можеме некојаш и на нас не се случуваат некои нешта. Меѓутоа, сето тоа е за да се одбрани Божјата чест за да Бог пред целата Селена покаже дека има свој народ, кој што е непорочен, праведен. Значи, човек може да биде праведен. А еве и како? Единствен начин. Отвараме на една друга сцена, судска сцена овде имаме во Захарија 3 глава. Захарија 3. Видението на за велесвещеникот Исус. Значи, Захарија имал видение, трета глава, значи, од први стих, потоа ми го покажа Исуса, веле свештеникот, кој стоеше пред Господовиот ангел, Господовиот ангел и кој е Господовиот ангел, тоа е Исус. Е, тоа е една друга тема, да не а, испадјаме од контекст. И сатаната, че го Исуса, Исуса, Господ, и сатаната од десната страна, кој што беше тука, зашто? Што друго може да прави сатаната, освен да обвинува, да клевети. И го имаме веле свештеник, значи имаме свештено лице овде, Ова се случува буквално со случајот на секој од нас. Гјаволот обвинува, ова е незаслужен, е грешник, треба да умре, а Бог е тој што брани и видите што се случува. Господ му рече на сатаната, Господ да те прекори сатана. Господ кој го избра, избра да те прекори, нели е тој главна изваден од оган? Ако добро размислене ќе сватиме дека сите ние сме главни извадени од оган. Значи, да главна извадена од оган, тоа е готово, веќе пред крај да согори да нема. А Исус беше облечен, значи ова е велесвещеникот Исус, во валкани облеки доека стоеше пред Господовиот ангел, пред Исуса. И како поинако сите ние излегуваме во валкани облеки, во таа наша праведност, нечисти. И точно е аргументите на гјаволот се многу силни. Да, ние сме грешници, ние заслужуваме смрт, ама Ангелот им се обрати на оние кои што стоеја пред него и им рече, соблечете ги од него тие валкани облеки. Му рече, еве, ја симнувам од тебе твојата вина и те облекувам во скапоцен облек. И продолжи, ставете му чиста капа на главата, тие му ставија чиста капа на главата и го облекува во скапоцена облека во присуство на Господовиот ангел. И Господовиот ангел го опомени Исуса и му кажа, Господ над воинствата зборува вака, ако одиш по моите патишта, Ако ги пазиш моите наредби, значи, ако си непорочен, ти ќе бидеш управител во мојот дом и ќе ги чуваш моите дворови и ќе ти дадам пристап меѓу оние кои што стојат таму, во моите дворови. Биеш спасен. Чувите значи, само вака, никако поинаку не можеме ние правени да бидеме, само примајки ја Христовата праведност, неговите заслуги, не нашите заслуги. <clears throat> И само така ќе одбраниме Господовата чест. Овде буквално имаме една судска сцена, значи обвинител, бранител, судија, Исус е бранителот наш, не нашиот адвокат. Значи, дали клеветите на гјаволот ќе се покажат како лажни, или пак планот на спасението ќе доживее неуспех? Тоа е големото прашање на големата борба. И еве како Бог ќе биде одбранец и оправдан од својот народ. Имавме прилика да слушнеме за Јов, или како тој, ја одбрани Господовата чест. Да отвориме во Езекијал 36 глава. Езекијал 36. <clears throat> Седумнаести стих. Човечки сине, кога Израелевиот дом уште живееше во својата земја, ја обесвети со своите неправди и со своите патишта. Нивите патишта беа пред мене како нечист, нечистотија на нечиста жена. И затоа го излеа својот гнев заради крвта што ја пролеаја и заради идолите со кои се обесветија. Ги распрснав меѓу народите, ги расеав по земјата и им судев според нивите патишти неправди. Ама во народите меѓу кои дојдоа, меѓу сите народи во кои стигна, го обесветува моето свето име. Со други зборови, го обесветува мојот карактер. Мене. Зошто за ним се зборуваше? Тоа е Господов народ, а требаше да си отиде од Господовата земја. И мене ми се сожалија за моето свето име, ми се сожалија, за моето свето име, што Израелевиот дом го обесвети во народите меѓу кои што дојде. Затоа рече му на Израелевиот дом, Господ Бог зборува вака, што правам, не правам заради вас. Видите сега борбата. Не правам заради вас ова што го правам. Израелеве дома, дом, дому, туку заради своето свето име, заради мојот карактер, заради одбрана на мојата чест, што вие го обесветивте меѓу народите кај кои дојдовте. Јас ја го посветам своето големо свето име. Сепак ќе биде сочувана мојата чест со други зборови. Што вие го бесветивте, ми ги народите како и дојдовте. И народите ќе знаат дека јас сум Господ, говори Господ Бог, кога врз вас пред нивните очи, кога врз вас пред нивните очи ќе ја покажа мојата светост. Мојот карактер. Често пати, за жал, Господовиот народ токму го прави спротивното, го обесветува Божиот карактер. Да отвориме на кратко, држите овде прст во Римјаните втора глава. Дали се сеќавате на тие, мислам, страшни текстови се тие? Втора глава Римјаните, па од кај да почнеме? Е, од 17 стих. Ако ти кој се нарекуваш јудеец, значи си од Божиот народ, си подпреваш на законот и се фалиш со Бога, ја знаеш неговата волја и поучено законот знаеш да го избереш по доброто. Меѓу другото, друго, другото знае, го познаваш и Бога, знаеш кој е тој, го знаеш неговиот карактер, познавајќи го законот, се го запознаем и Бога, нели? И си уверен дека си водач на слепци, <clears throat> што и треба да бидеме, нели? Водачи на слепци, на оние кои што немаат светлина се уште за, за Бога, и светлина на оние кои што се во темнина, воспитуваш на неразумите, учител на младите, зашто имаш во законот олицетворение на знаењето и вистината. И така ти кој го учиш другиот да не а, така ти кој го учиш другиот, нели, се учиш од себе си. Ти кој проповедаш да не се краде, крадеш ли? Ти кој зборуваш да не се прави прелюба, не вршиш ли прелюба? Ти кој се, се гнашиш од идолите, ги ограбуваш ли нивните храмови? Ти кој се фалиш со законот, го обесчествуваш ли Бога со престапување на законот? Па заради вас се хули Божието име меѓу народите. Значи, дали ние, оние кои што треба да бидеме светлина, кои што наистина треба да го однесеме и да го прикажеме, да го објавиме Божиот карактер пред другите, дали ние, можеби, не сме вакви и наспроти тоа, всушност го обесчестуваме Бога и неговиот карактер, лажно го представуваме, на тој начин сме на страната на клеветникот, на обвинителот. Но овде не застанува текстот во Езекијал, 36 глава. Значи, Бог прави нешто за да се прослави самиот себе си, тоест да го сочува своето име и продолжуваме од 24 стих во Езекијал 36 глава. Значи повторно сме во Езекијал 36 од 24 од. Тогаш ќе ве соберам од сите народи и ќе ве приберам од сите земји и ќе ве доведам назад во вашата земја. Ќе ве попрскам со чиста вода за да се изчистите. Ќе ве очистам од сите ваши нечистоти и од сите ваши идоли ќе ви дадам ново срце. И ќе вдахнам нов дух во вас, ќе го извадам каменото срце од вашето тело, ќе ви дадам срце од месо. Ова е новозаветното витување, ова е она што е запишено во послание до евреите. И ќе го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони, за да ги пазите и вршите моите наредби. И тогаш ќе се населите во земјата која што ми ја дадат на вашите татковци и ќе бидете мој народ, а јас ќе бидам ваш Бог. Ја видиме тоа ново раѓење. Како е можно да човек сепак биде оправдан и само така, примајќи го светиот дух во себе, односно, запишувајќи го, Бог го запишува законот него во нашите срца, во нашиот тум, сушност. И на тој начин, што запишува сушност? Ако законот е преписан на неговиот карактер. Кога Бог го запишува законот во нашите срца, во нашиот тум, го запишува карактерот негов. На тој начин се брани неговата чест. На тој начин се прославува Бог. Да подајте му слава, како што вели првата ангелска вест. И наистина каква е, замислете си каква е привилегијата да живееме во оваа последна генерација и ние сме таа Божја црква која што треба да го одбрани Божјиот карактер и за секојаш да му ја затне устата на клеветникот. Замислете си ја привилегијата пред целата Вселена да го одбраните Бога. Иако, знаеме дека до крстот си сомневале некои од небесните существа, веќе нема сомнеш кај нив после крстот. Ама ми сме тие кои што сепак тоа треба да го прикажем и пред светот, овде на земјата и повторно пред целата Вселена да го одбраниме Божиот карактер, да покажеме дека тој е праведникот, тој не лаже, туку лажецот и клеветникот е всушност Луцифер. И еве да ја повгледнеме таа последна генерација, која што сметаме дека сме ние. Ние веруваме дека осно ќе бидеме ние доколку ја одбраниме честа Господова. Што мислите, зарем, зарем би, дозволили, би дозволили да помине уште една генерација, ние да не успееме во одбрана на честа Господова. Видите, таа последна генерација, 14 глава Откровение тие 144 Што е запишено за нив? И видов ете јагнето стои на Сионската гора, а со него 144.000 кои што имаат напишано на своите чела, што имаат запишано? Божјето име го носат на своите чела. Божјот карактер. Тие се ти кои што го одбраниле, и одбраниле неговата чест, и името на таткото, нели, Христовото, и чув глас од небото, вториот стих, како шум на многу води и како грмеш на силен, од силен гром, а гласот што го чув беше како од китаристи кои што свират на своите китари. И пеа нова песна, или песната на Мојсија, четвртиот стих, тоа се оние кои не се осквернеа со жени, ова на духовна смисла, нели? И именно тоа се девственици, тие одат по јагнето каде ги да оди, Тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето и видите петиот стих. Како се опишани, како е опишан нивниот карактер. И лага не се најде во нивната уста и тие се непорочни. Што ви личи ова? Што читавме? Да, како Јов, ама и друго нешто. Во прво Петрово 2.22 што читавме? Карактерот на Исус е опишан во еден стих. И лагане се најде во неговата уста и тој е непорочен. И во Исаија 53.9. Значи го имаат комплетно истиот карактер, како и Бог. Затоа и ним, ним, неговото име е запишено во нивните чела. Или еве Софонија. Отворите во Софонија при крајот од Стариот Завет, значи во тие мали пророци. Значи, пророк Софонија. Сега, јас ке имам проблем да го најдам, ама тоа е тука некаде После Авакум, меѓу Авакум и Аги, тоа е мала книга на Софонија, во третата глава на Софонија, 13 стих, 3.13 Софонија, слушате ги овие збори остатокот Израеле, се мисли на последната генерација, Црквата Божја, која што треба да го одбрани, да ја одбрани честа Господова, веќе нема да прави неправда, И неке зборуваат веќе лаги во нивите усти, неке се најде веќе измамлив јазик. Повторно истите збори. Нема да лажат сосема, значи, спротивно од она што е Луцифер, и ќе бидат непорочни. Нема повеќе да грешат. Сосема спротивно. Софонија 3, значи 13 стих. 3.13. Адвентисти на седмиот ден се нарекуваме, знаете, ние сме чекатели на, Христо, на Христа, меѓутоа, од друга страна, и, и, и Бог е адвентист, односно и тој е чекател, тој пак чека на нас. Тој чека на, тој чека на својата невеста, значи таа црква, таа последна генерација, која што треба да, го, да ја одбрани неговата чест, на кој начин, ако читате тамо Ако читате таму во Христови параболи, книгата има еден цитат од Елен Вајте, една реченица. Вели, кога неговиот карактер, значи кога неговата црква ќе го ослика неговиот карактер, тоа што ќе дојде по нив. Што чека? Чека на нас, чека. Па, не дай Боже да е так. Ние веруваме дека сме таа последна генерација и замислите ја а, предноста да го одбраните Бога пред целата Вселена. Каква чест е, да, неговата чест, неговиот карактер. Тој чека на својата невеста. Послан... А, колосијаните прва глава. Значи, послание до колосијаните. Прибрашувам ще малку. Прва глава Колосијаните. Познати стихови 26 и 27. Тајната која беше сокриена, аха, тајната во која што Павле во Ефесијаните зборува, која што треба да црквата да ја објави пред сите светови небесни, за векови поколенија, ако е им откриена сега неговите свети, на кои Бог сакаше да им јави како е богата славата на оваа тајна меѓу народите. <clears throat> И што вели после? Христос во вас, надеш на славата. Само Христос во нас и само тогаш можеме да го прославиме Бог и само тогаш можеме да одбраниме Неговата чест. Само ако Христос е во нас, а тоа значи дека Неговиот закон е во нас, тоа значи дека Светиот Дух е во нас. И еве, веќе кажавме дека читаме два цитати од Копнежот на вековите. Веќе кажавме, овој не мора да очитаме, дека на крстот паднале во вода лагите на Луцифер се покажал како убиец, и како што читавме убиец од самиот почеток, и лаж го со тоа што го убил Божиот син. И тогаш исчезнал секој сомнеш кај небесните, значи, жители, ангелите и сите други небесни светови. Но улогата на црквата, рековме, е огромна. И затоа читаме окопнеш на иконите на 528 страна, значи од овој превод, новиот превод, 528 страна, послушайте го цитатот. Се однесува до последната генерација Божјата црква на земјата. Еве што сака Христос. Христос сака небесниот поредок, небесниот план на владење и небесната божествена хармонија да бидат прикажени во неговата црква на земјата. Небесен поредок, небесен план на владење, небесна божествена хармонија да бидат прикажани во неговата црква во земја, на земјата. На тој начин тој ќе биде прославен во своите следбеници. Преку нив, зраците на сонцето, на праведноста, ќе го осветлат светот со непоматен сјај. се Секјавате Откровение 18 глава. Ќе биде осветлен целиот свет, целата земја со неговата слава. Преку кого? Преку неговиот народ, кој што ќе сјае со неговиот карактер. Христос и дал изобилни предности на својата црква, за тој да може да прими голема добивка на слава од својата избавена, откупена собственост. Тој на своите следбеници им подарен способности и благослови, за да го прикажуваат неисцрпното богатство на неговата моќ. Црквата обдарена со Христовата праведност е негов склад и во неа богатството на неговата милост, благодат и љубов треба да се појават во својот најголем сјај. Во својот народ, во неговата чистота и совршенство, Христос ја гледа <clears throat> наградата за своето понижување и додаток на својата слава. Христос големиот центар од кого зрачи сета слава. Божјата црква има една прекрасна можност, една голема одговорност да го одбрани Господа да ја одбране неговата чест и неговиот карактер пред целата Вселена. Дали ние ќе бидеме во таа црква, во таа Божја црква, дали ние со својот живот ќе го одбраниме Бога и неговиот карактер и неговата чест, или па ќе се случи спротивното. Замислете си, значи, а, <coughs> кога, имаме, кога имаме ова во предвид, всушност секојаш кога грешиме, не само што го распнуваме Па да, буквално е, тоа е тоа, го јаснуваме Христа, вели. Елен Вајт самата Библија. И не само тоа, туку покажуваме дека Бог нема право и дека Луцифер има право. А повикани сме да го направиме сосема спротивното. Значи, не е големата борба и сето ова што и ние го преживуваме и пред се оно што го преживел Исус само околу нашето спасение, туку и околу одбрана на неговата чест, неговиот карактер. Дај Боже да сите ние бидеме во таа црква, во таа група, во тие 144 лиди кои што наистина ќе го одбранат Божиот карактер и Божиот чест пред сите. Нека му е слава на Бога. Амин.